А може, за це вони й поважають мене? Хоч трохи, чи й люблять. Я навіть не уявляю, як би подивився їм у вічі, якби якби десь походив. Коли б вони дізналися про мене щось таке, особливо менше. Розумієш, не дружина, а дочки. В цю мить він остаточно вирішив що нічого не скаже Тищенкові. Ще хвилину тому вагався, страшенно кортіло сказати. Але ж розумів, що тоді зруйнує все, що є в цього чоловіка. І хто зна, що краще правда чи брехня? Подивився на годинник і підвівся. Ходімо разом закропимо нашу розмову пивом, змиємо з душі. Нащо змивати, сказав Тищенко. Ми так рідко сповідаємось один перед одним. Тоді легше грішити далі, легше жити, почати нову дистанцію. Ти думаєш, я шукав співчуття? Не знаю. Буває важко людині, коли вона сама. Коли сама легше, буркнув майдан. Зовсім легко. І нічого я не хотів. Ходімо. Вони вийшли з інституту і повернули до Пушкінського парку. У невеличкому павільйончику стоячи, хоч і не личило те двом солідним керівникам випили по келиху шампанського навпіл з коньяком. Поруч роботяги пили горілку з пивом. Чомусь саме повелася мода на такі коктейлі, ірші. А потім випили ще по одному. І Тищенкові заграло в голові, і захотілося доточити щирої розмови, і захотілося їсти він запропонував посидіти десь у ресторані. Машину майдан уже відпустив, сіли в таксі і поїхали в Лейпціг. Починали скромно, соромилися недавні розмови і чотирьох єршів у парку з бульйону та котлет. Офіціант подивився на них з таким презирством, аж той бульйон укис. І тоді Тищенко замовив по сто грамів горілки. Питець з нього був кепський. Це майдан побачив одразу. Але отакі кепські питці, трохи сп'янівши, найчастіше стають безконтрольними і навіть розбишакуватими. На мить Василь Васильович згадав Ірину, що вона подумає, коли зачує од нього дух спиртного а тоді його взяла на неї досада за те, що віддала перевагу викройкам перед його пропозицією, а також досада за кілька попередніх вечорів, і він вирішив проявити самостійність. До того ж йому було дуже гарно, легко і вільно, і хотілося говорити. Вони розпочали з обговорення проблеми керівництва інститутом а закінчили масштабами глобальними. Час той уже недалеко, клюкав виделкою по тарільці з маленькими чорними маринованими грибками Василь Васильович. На землі скрізь запанує розум. Він урегулює все управління, побут, статеві стосунки, загнуздає інстинкти. Це ж чиї інстинкти, похмуро не згоджувався майдан. Гітлерів? Мало? Так, і їхні. Поки що править мало. Саме так. У час розуму, розквіту науки владу можуть захопити диктатори. І наука тоді вірно слугує їм. Натисне на кнопку. Біжать аж спотикаються академіки, кого громити?